Urtarriako itairu gaur osteguna data hau berrion albistegia duzue. Berriozar erratiaren albiste emankizuna ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi, proiektu komunikatibo bultzatze aldera eguzki plaza alkartearen, ba, askari bat antolatu du. Bai, eguzki plaza elkarteak, bazkari bat, antolatu du larun bat honetarako bazkariaren ostean, biltzarra ospatuko da honetan, 2000 mairu garren urteko balorazioa egingo da, eta 2000 amalau garren urterako proiektu berritzaileak aurkeztuko dira. Amabo uste euro, balio duten bazkarirako txartelak kale, kale gaur arte, salgai egongo dira, bestena, eguzki plaza, abildua eguzki plaza.net elbidean eskatu daitezke xabi. eta plan estrategikoa beste fase batean sartzea da garazi. Plan estrategikoa beste fase batean sartuko da udaleko zerbitzu soziokulturaletan eman beharreko aktuazio lerroak definitzeko gauzak onela gaur biltzarrereki bate ingo da kulturgunean arratxeleko zazpiretan. Jarduera soziokulturaletan parte hartzea laguntzeko ordenantza arautzaia Berriozarko udaleko gobernu batzordeak 2013ko abenduaren 13an onartu zuen hezkuntza, kultura, kirol, gizarte berdintasun eta gazteria arloek antolatutako jardueretan parte hartzeko diru laguntzen ordenantza arautzailea oinarrizko gizarte zerbitzuen mankomunitatearen txosten aldekoa izanik araudiak ezarretako baldintzak betetzen dituzten pertsonek diru laguntza jasoko dute hortaz ordenantza arautzaile honen helburua baliabide ekonomiko gutxiago dituzten familiei 2000 amairu 2000 malauk asturteko jardueren izen ematea diruz laguntzea da. Beraz, eskabideak berriozarko udalaren registroan orkestu beharko dira eta bihar ustegunarekin eskabideak orkesteko epea amaituko da xabi. Gaia zaldatu eta gazteari helduaz aurre monitoren ikastaroa bihar amaituko da eta maiera burubiltzeko kurtso itxiera ekitaldia ospatuko da bihar hauexe herritar orori irekia izango da bertan gazek ziurtak bat jasoko dute eta kurtso antzarindako aktivitateen argazkeak eta bideoak erakutsiko dira itxiera ekitaldia udaleko udal batzakelan da biharko egunean polita izango delakoan guztiak gombidatuak zaudete Eta gazteria utxi gabe, garazi, inauteriak prestatzeko biltzarra daitu dute gazte asambladakoek. Iauterietan, zer eta nola horixe gaztea zanbladak deituriko biltzarran landuko dena iauteriak prestatzeko gazten biltzarrau, bihar, ratxaleko zazpietan, gaztelekoan da. Eta bihar ere berriozarko kaleak eh, kolore estatuko dituzte poteoan joango diren berriozartarrek. Euskal poteoaren giroak gainezkatuko ditu kale berriozartarrak alaitasun koloreaz. Ila azken ostiraleko ohitura bihurtu da dagoeneko aekak eh, zurrokak eta mintzakidek proposatutako aktivitate hau. Erraza da beraz azken ostiraletan tabernaz taberna Euskara marmarrean aitzea. Hortaz musikaz eta algaraz jantzetako Euskara ostiralekoa. Eta itu dugun bezala, txutxitlan lakuko arrantzaleen inguruko argazki erakusketa. Salvador elkartasuna elkarteren eskutik, kulturgunean jarri berri den argazki erakusketa baten bitartez, Salvadorreko txutxitlan lakuko arrantzaleen artiseulana. Ikus dezakegu hogei dira erakusketa osatzen duten argazkiak, eta bihar ere arrantzaleen lanari lotua bideo bat ikusteko aukera izango dugu. Eta e, kirol informazio atal hau irekitzen dugu mendi informazioarekin. Igande honetan guratz mendiari helduko diote mendiaren lagunek. Eh. Bai, igande honetan bertan xabi arezu herrira urbilduko dira mendien lagunek zuk diozun bezala bertatik. Ekingo diote bederatzereun dalaroitan maoz metro dituen guratz mendiari. Ateraldirako elkarretaratzea beti bezala igandean guizzeko bederatzetan eguzki plazan egingo da. Eguraldiaz mintzatuko gara orain garazi zer dio gaurko iragarpenak. Ba, Xabi, zerua oso odeitxu egongo dela, eta honekin batera, prezipitazioak izango ditugu gaurkoan, guizaldean prezipitazio txikiak, alare, noizean behin ertaino izan daiteke, aizeri da okionez, zipar mendebaldeko aizea olbizia izango da, e, bola da, gugorrekin noski, eta temperaturei da okionez, e, temperaturetan aldaketarik ez, beraz gaur ere, utza zaparte euria. Ez, asko garazi. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiare daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozar erratiaren sintonian FMko egun puntu zuhortzian, edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten.